Sura 19. Marijem Marijema Objavljena u Meki 98 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kaf ha ja ajim صاد كاف خا يا عين سعد ذكر رحمة ربك عبده زكريا Kazivanje o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu Zekerijavu. إذ نادى ربه نداء خفيا kad je on gospodara svoga tiho zomnuo. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا I rekao, gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedjela, a nikada nisam, kad sam ti, gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja. Zato mi pokloni od sebe sina. Jarithuni wa jarithu min ali Ja'kub. Wajjalhu rabbi radija. Da naslijedi mene i porodicu Jakubovu. I učini, gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا O Zekerija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi. Ime će mu Jahja biti. Nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا Gospodaru moj, reče on, kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Eto tako, reče. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio. قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا Gospodaru moj, reče, daj mi neki znak. Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje. Hvalite ga ujutro i na večer. Ja Jahja, hudi l'kitaba bi kuvah. وآتيناه الحكم صبيا. O, Jahja, prihvati knjigu odlučno. Dali smo mu znanje, mladosti. O, Jahja, prihvati knjigu odlučno. a dado smo mu mudrost još dok je dječak bio. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا I nježnost, i čednost, i čestit je bio. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا I roditeljima svojima bio je dobar i nije bio trzak i nepristojan. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا I spomeni u knjizi Merijamu, kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla, فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا i jedan zastor da se od njih zakloni uzela. Mi smo k njoj Meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا Utječem سميلوستي milostivom أكو tebe, ako se njega قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا A ja sam upravo izaslanik gospodara tvoga, reče on, da ti poklonim dječaka čista. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Kako ću imati dječaka, reče ona, kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا To je tako, reče on. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko. I zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše, tako je unaprijed određeno. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala. uzviknu ona. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا I melek je, koji je bio niže nje zovnu, ne žalosti se, gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا Pa jedi i pij i budi vesela. A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci – Ja sam se zavjetovala milostivom da ću šutjeti i danas ni s kim neću govoriti. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. O, Merjemo, rekoše oni, učinila si nešto nečuveno. Ja uhta Harun, ma kana abuki mra'a sav'in, wa ma kanat ummuki bagija. Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica. Fa ašarat ilaih. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا a ona im na njega pokaza. Kako da govorimo djetetu u bešici, rekoše. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا Ja sam Allahov rob, ono reče. Meni će on knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا I učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا I da majici svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إنك يا مير نادمنوم نوم na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون To je Isa, sin Merjemin. To je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je on. Kad nešto odluči, on zato rekne samo budi i ono bude. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Allah je u istinu i moj i vaš gospodar, zato se klanjajte samo njemu. To je pravi put. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم I sljedbenici knjige su se o njemu u mišljenju podvojili. Pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na danu velikom prisutni. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga dana kad pred nas stanu, a nevjernici su sada u očitoj zabludi. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون I opomeni ih na dan tuge, kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون Mi ćemo zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i nama će se oni vratiti. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا spomeni u knjizi Ibrahima. On je bio istino ljubiv, vjerovjesnik. Iz kala li abihi ja abati lima ta'budu ma la jasma'u wa la jubsiru wa la jugni anka šaj'a. Kada je rekao ocu svome, o oče moj, zašto se klanjaš onome koji nić čuje niti vidi? niti ti može od kakve koristi biti. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi, zato mene slijedi, a ja ću te na pravi put uputiti. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا O oče moj, ne klanjaj se šeitanu, šeitan je milostivome uvijek neposlušan. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا O oče moj, bojim se da te od milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šeitanu drug. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا Otac njegov je rekao, zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime, ako se ne okaniš? zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti. Kale salamun alajka se astagfiru laka rabbi, innehu kane bi hafija. Mir tebi, reče Ibrahim. Molit ću gospodara svoga da ti oprosti, jer on je vrlo dobar prema meni. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا I napustit ću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se gospodaru svome. nadam se da neću biti nesretan u klanjanju gospodaru svome. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا إِذْ بُشْتَ نَبُسْتِي نِيهِ i one kojima su se mimo Allaha klanjali, mimo Ishaka i Jakuba darova smo i obojicu vjerovjesnicima učini smo. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا I darova smo im svako dobro i učini smo da budu hvaljeni i po dobru spominjani. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا Ispomeni u knjizi Musa, on je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا Mi smo ga s desne strane tura zovnuli i sebi ga približili da čuje riječi naše. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا I darovali smo mu milošću našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Ispomeni u knjizi Ismaila, on je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا I tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju.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 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا a njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Ali oni koji su se pokajali i vjerovali i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti. Oni će u džennet ući. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا U edenske vrtove koje je milostivi robovima svojim obećao, zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli. A obećanje njegovo će se doista ispuniti. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا U njima prazne besjede neće slušati, već samo mir. I u njima će i ujutro i na večer obskrbljeni biti. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Da ćemo da takav džennet naslijedi onaj od robova naših koji se bude grijeha klonio. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا Mi smo u džennet ušli samo dobrotom gospodara Tvoga. On je vladar svega. On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga govorit će. Gospodar Tvoj ne zaboravlja. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا On je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Zato se samo njemu klanjaj i u tome budi istrajan. Znaš li da ime njegovo ima iko? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا Čovjek kaže, zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen? أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa? فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا I tako mi gospodara tvoga, mi ćemo i njih i šeitane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko džehennema na koljenima kleče, ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema milostivome najdrskiji bili. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا jer mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا i svaki od vas će do njega stići. Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا Kad su im se naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali, ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika.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 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا I Allah će pomoći onima koji su na pravome putu, a dobra djela koja vječno ostaju od gospodara tvoga bit će bolje nagrađena i ljepše uzvraćena. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori Za cijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca. Attala al gajba amit اتخذ عند الرحمن عهدا Ili on budućnost prozreo ili od milostivog obećanje primio. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Ni jedno. Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا A ono što smo mu dali, naslijediti i sam samcat će nam se vratiti. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha uzimaju. Kalla, sajakfuruna bi ibadatihim, wa jakununa alaihim zidda. A ne valja tako. Božanstva ta će poreći da su im se klanjali i bit će im protivnici. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا Zar ne vidiš da mi nevjernike šeitanima prepuštamo, da ih što više na zlo navraćaju? فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ innama na'uddu lahum adda. Zato ne traži da što prije stradaju, mi im polahko dane odbrajamo. Jauma nahšurul muttakina ila rahmani wafda. Onoga dana, kada čestite kao zvanike pred milostivim sakupimo, ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا A kad u džehennem žedne griješnike potjeramo, لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome milostivi dopusti. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Oni govore, milostivi je uzeo dijete, لقد جئتم شيئا إدا vi doista nešto odvratno govorite. تكاد السماوات يتفطرن فَأَمْطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlja provali i planine zdrobe. أن دعوا للرحمن ولدا što milostivom pripisuju dijete. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Nezamislivo je da milostivi ima dijete. In kullu man fis samavati wal ardi illa atir rahmani abda. Pa svi će oni, i oni na nebesima, i oni na zemlji, kao robovi u milostivog tražiti utočište. لقد أحصاهم وعدهم عدا On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا i svi će mu na sudnjem danu doći pojedinačno. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا One koji su vjerovali i dobra djela činili, milostivi će sigurno voljenim učiniti. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Mi smo Kur'an učinili lahkim na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a i nađije nepopustljive opomenuo. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا A koliko smo samo naroda prije njih uništili, da li i jednog od njih vidiš i da li najslabiji glas njihov čuješ?